Изтече крайният срок, в който всички общински и многопрофилни болници, които нямат тел комисии, трябва да разкрият такива. В момента у нас действат около 75 комисии. Целта е техният брой да скочи двойно. Общинските и държавните болници трябваше да разкрият по една комисия, а университетските многопрофилни болници поне по две. Все още обаче не е ясен резултатът от мярката с 80% телк заради сърдечно заболяване. Боряна Трифонова чака вече няколко месеца, за да разбере кога документите и ще бъдат разгледани. Днес отново идва, за да провери защо процедурата се бави. Самото разпределение може би, защото са малко комисиите, за това чакаме толкова. Нужни са не само повече телк комисии, а по електронен път да подадем и получим нещата, казва тя. Боряна се лекува в столичната болница Света Екатерина. Надява се за напред случаят и да се разглежда именно там. От болницата обясниха, че са сформирани две тел-комисии. Едно от опасенията им е обаче дали случаите, които ще достигат до тях, ще са в областта, в която специализират сърдечно-съдови заболявания. Ние не можем да освидетелстваме пациент с психиатрично заболяване, например. Чуват се слухове, че ще трябва да наемаме външни консултанти, на които болницата ще трябва да заплаща. Надявам се това да не се случи, защото допълнително ще ни затрудни, казва Георги Найденов, зам, директор на Умбал, Света Екатерина. Комисиите ще заработят едва след като лекарите преминат обучение вероятно до 3 месеца. В тях ще работят по трима лекари и един технически секретар. Тук идва един проблем, че е предвидено заплащане по 60 лева на решение. Ако разделите това на тези 4 души, заплащането е доста ниско за труда, който трябва да положат. Докторите са окей, okay, въпросът е като условие да не стане така, че отново болниците трябва да финансират тази операция, коментира зам, директорът на Умбал, света Екатерина.